Möhtərəm müsəlman qardaşlar, öncə hər birimizi Allahdan layiqincə qorxmağa çağırıram və gözəl əxlaqa sahib olub və əməllərimizdə də ixlaslı olmağa çağırıram. Bugünkü xutbəmiz e, qorxu və ümid ilə olacaqdır. Çünki bunların yeri, yəni İslamiyyətdə və ya müsəlman üçün daha çox dəyərlidir. Çünki belə bir sifətləri əldə edən müsəlman mömin əlbəttə ki, qiyamət günündə fəlaha çatan, qovuşan qullardan olacaqdır. Qorxu əlbəttə ki, Taqva dedikdə, qorxu dedikdə haramlardan çəkinməklə olur. Yəni Allaha qəzəbləndirəcək. Allahın əzabına düşər olacaq sözlərdən, əməllərdən, hərəkətlərdən, yəni çəkinmək, özünü qorumaq. Ancaq təəssüf olsun ki, biz ağzımıza qorxu deyirik, ancaq nədənsə ondan çəkinmirik. Bəzən qeybət edirik, bəzən də sögüş də sögürük, pis sözlər danışırıq, nə bilim, zülmə də əl atırıq, hər cür hərəkətlər edirik, ancaq baxarsan o qorxu yoxdur. Ancaq qorxu, ümid, sevgi bunlar əsas məsələlərdən əlbəttə ki, birisidir. Əlbəttə bu qorxunun yollarını da Allah Taala kitabında bizə öyrədir. Necə ə, e, taqvalı olmaq lazımdır? Necə taqvanı qazanmaq lazımdır? Biz, yəni müsəlmanlar, möminlər Qurani-Kərim vasitəsilə bunu əldə edirik. Necə bir hədisdə Əhməd bin Həmbəl e, rəhmətullah alayhi Əbu Said Xudri rəziyallahu anhudan rivayet edir ki: Buyurur ki, Allah Rasulü buyurur ki, necə mən e, fəlah və nemət içərisində olum ki, e, artıq buyunuz sahibi e, buynuzunu ağzına e, yəni söykəmiş, alnını yerə dikmiş və qulağına da şəkilləmiş ki, nə vaxt mənə əmr gələcək, mən o suru üfürəcəm. Yəni Allah Rasulü səlləm gör nə deyir, necə nemət içərisində fəlaha yəni qovuşum ki. Gör necə Allah Rasulü səlləm yəni qorxan qullardan Əlbəttə ki, olmuşdur. Və həmçinin <clears throat> əlbəttə ki, biz e, bayaq söylədim ki, Quran-ı Kərimlə bunları əldə etməyimiz lazımdır. İnsan nə qədər doğru olarsa, doğruluq əlbəttə bizi azmaqdan, pis yola düşməkdən bizi çəkindirər. Və biz yəni ziyan çəkənlərdən olmayaq. Çünki dünya həyatı elə bir həyatdır ki, e, əlbəttə keçicidir. Yəni möminlər həmişə dünyaya bağlanmaqdan yəni çəkilib, axirəti seçiblər. Əbədi həyatı qazanmaq üçün çalışıblar. Necə Allah Taala fikir verək e, Qurani-Kərimdə bir ayəsində ə, e, e, təhrim deməli ə, ə, 11-ci ayəsində Allah Taala Firavun Firavunun yəni zövcəsindən bəhs edir. Ə, Allah Taala buyurur ki, Allah insanlara Firavunun arvadını misal göstərir ki, o Rəbbim Rəbbim qatından mənə cənnətdə bir ev ayır. Məni Fironun və onun e, işlədiklərindən qurtar. Məni zalım e, yəni millətlərin qrupundan e, yəni gedirlər qurtar deyə dua etmiş. Kiverin zamanının ən böyük hökmdarı olan belə bir hökmdarın zövcəsi olan bir qadın hər istədiyi var. Hər nə istəyirsə, ürəyi nə istəyirsə onu əldə edər. Ancaq Onlar dünya olduğunu, dünyanın olduğunu hiss edərək o imanı seçdi o qadın. Və dedi, ya Rəbb, mənə Firon və onun dəstəsinin şərrindən məni qurtar. Yəni, axirəti seçdi, imanı seçdi. Bildi ki, o dünya ona heç bir fayda verməyəcəkdir. Bu, yəni bizim üçün Quran-ı Kerimdə çox belə misallar vardır. Yəni çox örnək e, misallardan birisidir. Quran-ı Kərimin ayələrini <coughs> bu dəhşətli hələ, e, Yəni qiyamətin dəhşətli günün əlbəttə e, e, qiyamətin dəhşətli günlərindən bəhs edir. Onu xatırladır bizə. Onu yadınızda yəni qiyamət olacaq. Siz Allah'a qarşı çıxacaqsınız. Necə Allah Taala bir ayəsində yenə bizi Hicr 18-19-cu ayəsində buyurur ki, ey iman edənlər, yəni ey müsəlmanlar, mən iman gətirdim deyən insanlar, Allahdan qorxun. Hər kəs sabaha e, nəyi hazırlamış olduğuna baxsın. Allah'tan çekinin çünkü Allah işlediğinizden haberdardır. Allah'ı e, <clears throat> unutup da veya Allah'ın özlerini özlerine unutturduğu kimseler kimi yani olmayın. Onlar fasiklerin ta kendiler diye buyurmaktadır. Allah Teala burada bize bir daha hatırladır ki sabah ahiret olacaktır. Ve bugün neyi edeceğinize fikir verin. Yəni bu gün haqqında düşünün ki, bu gün nəyə qazanacaqsınız, sabah artıq ondan istifadə edəcəksiniz. Və belə bir sözdür ki, əlbəttə ki, elə bir sadə bir sözdür ki, insanların qarşısında, möminlərin qarşısında həyat səhifəsi açar. O ki, artıq düşünər ki, mən nə etməyim lazımdır, hansı işlər görməyim lazımdır. Və digər ayədə Allah Teala buyurur: Sonra hər kəsə qazanacaq taslaman veriləcəkdir. Yəni kim nə edibsə Allah onun hamısını yerində verəcəkdir və onlara Allah haqsızlıq da etməyəcəkdir, yəni. Əlbəttə, qiyamət haqqdır. Kim nə edibsə bu dünyada, əlbəttə Allah onun yerliyində bütün e, necə deyirlər, sahablarını verəcəkdir. Kimi xeyir qazanacaqdır, kimisi də ki, əlbəttə ki, e, ziyan qazanacaqdır. Götürək, e, Səhəl bin e, Saddan radiyallahu anhudan rəvat edir ki, ənsarlardan bir gənc Allahın qorxusunu xatırladaraq, Allahdan qorxaraq, cəhənnəmi xatırlayaraq ağlayardı. Və bu durum onu evinə, necə deyərlər, evinə qapamışdı. Evindən çıxmırdı, ağlayırdı, qorxurdu, çəkinirdi. Və bu xəbəri Allah Rasuluna s.ə.və çatdırdılar zaman Allah Rasulü onun evinə gedir və o gənc e, Rasulü s.ə.və gördüyü zaman üstünə atılır, ağlayır və həmən canını tapşırır canını tapşırır. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, ey qardaşlar, artıq qardaşınızın Allah qorxusundan ciyəri part partlamışdır deyir. Parçam-parçam olmuşdur deyir. Yəni onun yoluna qoymaq lazımdır. Və digər bir hədisdə Hüzeyfə rəziyallahu e, anh deyir ki, başqa hə, e, eyni hədisi rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu deyir ki, artıq <clears throat> qardaşınızı yəni dəfn edin Yoluna qoyun 10 ciyər partlamışdır. Hə, Allaha and olsun ki, Allah onu cəhənnəmdən qurtardı. Və sahabələr e, sonra buyurur ki, kim bir şey istəyərsə, onun arxasınca gedər. Nə istəyərsə. Kim bir şeydən qorxarsa, ondan qaçar. Bu nədir? Bunu göstərir ki, əgər biz həqiqətən də biz Allahdan qorxuruq deyiriksə, Deməli, elə əməllərdən qaçmaq lazımdır ki, orada artıq Allahın əzabı, qəzəbi olmasın. Biz əgər cənnəti istəyiriksə, biz rəhməti istəyiriksə, biz ona doğru getməyimiz lazımdır. Bu dildə, dillə deməklə bir şey, yəni bundan çıxmaz. Necə digər bir hədisdə İbn Abbas radiyallahu anhumadan rəvayət edilir ki, Allah tala bu ayəni nazil edincə ki, ey iman edənlər, ey müsəlmanlar, özünüzü və ailənizi elə bir atəşdən qoruyun ki, onun tutuşdurucusu, alışdırıcısı insanlar və daşlar olacaq. Bu ayə nazil olunca Allah Resulü bu ayəni deyir sahabələrə oxudu. Bu ayəni oxuyan kimi bir gənc deyir həmən ürəyə getdi. Məsələn o əlini qoydu onun qəlbinə, gördü ürəyi döyünür və dedi ki, "Lə iləhə illallah" deyilən. Və dedi onu cənnətlə müjdələdi Allah Rəsulü. Sonra sahabələr "Ya Rasulullah, bu tək ona mı aiddir? Yoxsa bizlərə mi də aiddir?" dedi. Və Allah Rəsulü buyurdu ki, bəyəm Allah talanın kim mənim məqamıma qovuşmaq istəyirsə və tövhidi e, tövhiddən qorxucu, yəni tək Allahlığı qəbul edərsə, qorxarsa, çəkinərsə, onların fəlaha çatışmanı eşitmədiniz, yəni sözünü eşitmədinizmi yəni? Kim Allahın uca Allahın məqamını istəyərsə, kim tövhidi yaşayarsa, qəbul edərsə, əlbəttə ki, Allah e, bu söz hamıya aiddir. Kim onu yaşayarsa, onlara aiddir dediyini də rəvayət etmiş. Götürək Allah Rəsulunun özünü Əbu Bəkir radiyallahu anhu deməli e, İbn Abbas e, rivayet edir ki, e, Əbu Bəkir radiyallahu anhu deyir ki, ya Rasulullah, mən sənin saçının ağardığını görürəm. Saçın ağarıb bir şey sənin. O deyir ki, Allah Taala Hud surəsini, ondan sonra Amma yetəsəalun İzə şəmsu kuvrət Vaqiyə surəsini bunlar deyir məni qocaltdı. Yəni oxuduğum bu ayə nazı məni qocaltdı. Bəyəm o ayələr bizim əlimizdə deyilmi? Biz o ayəni oxuyuruq, elə bir ki, heç bir şey oxu oxumuruq. Yəni elə əzbərdən oxuyuruq, onun mənasını də dərk etmirik. Bu ayə Allah Rəsulunun saçlarını ağartmışdı, yəni onu qocaltmışdı. Handa ki, o Allah Rəsulu bütün gəlmiş və keçmiş günahlar bağışlanmışdı. Ancaq biz elə bir ki, hər şey əldə etmişik, bizdə müjdə də verilib, bizim heç bir problemlərimiz yoxdur. <clears throat> Götürək sahabələr necə olublar? Allah Rəsulunun ən xeyirli insanları Bu qorxu və ümiddə necə olublar? Məsələn, Abdullah Həzrət e, Osman radiyallahu anhunun belə dediyini rəvat edir ki, mən <coughs> cənnətlə cəhənnəm arasında <clears throat> hansına gedəcəyimi eşidəcəyimi bilmədən öncə, yəni bilmirəm ki, hara gedəcəyim. Kaş mən külü olmağı tərcih edərdim, yəni kül olardım. Hacı bir kül. Osman radiyallahu anh, iki nurlu, cənnətlə müjdələnmiş bir kişi. Digər İbn Asakir Katadədən radiyallahu anhudan Əbu Übeydə bin Cərrah radiyallahu anhunun belə dediyini rəvayət edir ki, o belə buyur ki, ailəmin məni, kəsib ətimi yeyəcəkləri və şorbamı içəcəkləri bir qoç olmağımı istərdim deyir. Tək deyir bir qoç olaydım, mən ailəm kəsərdi, yeyərdi. Belə bir şey istəyir. Cərrah necə bir sahabə. Digər bir Abdullah'ın yanında Hasan-ül Basri rivayet rahmetullahi aleyh rivayet edir ki Hasan e, Abdullah bin Mesud'dan e, rivayet edir ki Abdullah bin Mesud bu ki Rabbim cennet ve cehennem arasında dikilseydim <clears throat> ve mənə deyilseydi ki yani ya kül olmanı iste Ya da ki hələm cənnətə cəhənnəm arasında dikilsəydim bunun ikisindən hələm bilmir ki, hansı qərar veriləcək deyir, mən o kül olmaq istərdim. Hələm bilmirəm ki, hara gedəcəm. Çünki ora çıxmaq var, orada haqq hesab var, cavab vermək var Allah qarşısında. Bu cür nə sahabələr, bu Allahdan qorxan insanlar bu sözləri söyləmiş. Götürək Abu Zər radiyallahu anhu. Abu Zər elə bir taqvada, elə bir dəyərli bir insan idi ki, Həsən el-Basri <clears throat> e, o zəccaca Zalım olan Zəccacə dediyi zaman ki, sən nədən bu qədər zalımsan? Sən ə, Ömər rədiyallahu ədalətini gördün. Onun kimi ədalət davran dediyi zaman Zəccac da Həsən el-Basri dedik, siz taqvada Əbuzər kimi olun ki, mən də Ömərləşim ədalətdə. Yəni Əbuzər belə bir taqvalı sahabi idi. O deyir ki, vallahi mənim <clears throat> bildiyimi bilsəydiniz, qadınlarınızla, e, yəni zövcələrinizlə yaxınlıq etməzdiniz. Yataqla, e, yatağınızda, yəni yatacağınız yerdə rahat durub yatmazdınız. Allah Teala məni yaratdığı gün kəsilən bir heyvan, heyvan ya yeyəcək bir ağac olmağını tək istərdim deyir. Bax o gün Allah məni yaratdığı gün mən ya kəsiləcək bir heyvan olmağı ya da ki yeyəcək bir ə, bir ağac olmağı istərdim deyə buyurur. Ömer radiyallahu anh. Ömer radiyallahu anh gör nə deyir? Həmçinin Əbu Nuaym e, rəhmətullahi əleyh e, Ömərdən rivayet edir ki, Eğer göydən bir münadi, bir çağırıcı nida etsəydi ki, hamınız cənnətə girəcəksiniz dəqiqliklə, ancaq bir nəfərdən başqa. Mən qorxardım o bir nəfər mən olaram. Ancaq bir münadi hamınız cəhənnəmə girəcəksiniz deyə nida etsəydi, bir nəfərdən başqa mən o bir nəfərin cənnətə girəcəyini ümid edərdim deyir. Bu cür insanlar Götürək Şəddat radiyallahu anhu bin e, Əl-Ənsar. Şəddad deyir, yatağına girəndə deyir, ə, e, sağa sola qıvrılanırdı, yata, yata, yata bilməzdi. Və cəhənnəmin alovunu xatırladıqca yuxusu qaçar, deyər ki, ey Rəbbim, həqiqətən də cəhənnəm yuxumu qaçırtdı deyə dua edərdi və qalxıb səhərə qədər namaz qılardı. Bu cür sahabələr. Ancaq biz gör bunlardan nəyi götür götürürük? Əlbəttə ki, biz də bunları örnək götürməyimiz lazımdır. Yəni mömin əlbəttə ki, həm qorxmalıdır, həm ümid bəsləməlidir. İçində bunlar olmalıdır əlbəttə ki. Ümid qorxu <clears throat> qorxu nədir? Allahın əzabıdır. Ümid də ki, əlbəttə ki, Allahın rəhmətidir. Rəhmətinə ümid etməkdir. Qorxu Allah Taala'nın qəzəbinə, <clears throat> ümid Allahın rızasına rız rız rızasına bağlıdır bunlar. Həmçinin Qorxu Allah Taala üsyandadır. Ümid isə Allahın e, müvafiq etdiyi çalışmalardadır. Yəni onun üçün çalışmaqdan ibarətdir. Necə Allah Taala buyurur? Onlar Səcdə surəsinin 16-cı ayəsi. Onlar Rəblərinə əzabını əzabına e, əzabından qorxaraq və rəhmətini umaraq, ümidvar olaraq dua edərlər. Yəni möminlər belə insanlardır. Digər Allah Taala ayəsində bu gerçəkdən onlar onlar xeyir işlərə qaçarlar umaraq və qorxaraq bizə dua edərlər və bizə dərin sayğı göstərirlər. Ənbiya 90-cı ayə. Yəni bütün bunlar göstərir ki, <clears throat> həm hədislərdə, həm ayələrdə Allah bizə qorxunun yolunu göstərir. Necə olmağımız lazımdır. Şeyxlərdən birisi belə buyurur ki, insanların qiyamət qorxusundan insanlar qiyamət qorxusundan qorxdurulmazlar. Ancaq dünyada uzun müddət yaşadığı halda daha onun içərisində bir onu bəyənməyənlərdən müstəsna. Yəni bunlar kimlər? Möminlər, müsəlmanlar. Dünyada yaşarlar, onu bəyənməzlər, onu sevməzlər. Bunlar əmin olarlar qiyamətin qorxusundan. Ancaq o bizlər əlbəttə ki, qiyamətin qorxusundan qurtulmaz. Əlbəttə kim deyir bir şey istəyərsə, bir şey ümid edərsə, onun arxasınca gedər və onu təqib edər və günahlardan səni qurtaracaq ə, e, bir qurtarmayacaq bir qorxu ə, e, səni qurtarmaz. Yəni mən qorxuram deməklə əgər sən günahına davam edirsə, bu qorxuram sözü səni əlbəttə ki ə, necə deyirlər Allahın əzabından qurtarmaz. Həmçinin qorxu eyni zamanda səni Allah Taala'ya ibadətə, itayətə, yəni sövq edər. Və ibadətə daha çox ə, e, sövq edər. Biz həyatda hər cür insanlar görürük. Pozğunlar da görürük. Dəhşətli insanlar da görürük. Zalimlar da görürük. Bunlar eyni zamanda, bunlar bir çətinliyə düşəndə nə edir? Allahım bizə yardım et deyirlər. Allahım bizi qurtar deyirlər. Ancaq həmən ondan çıxan kimi nə edirlər? Yəni də həmin pis əməllərinə dönürlər. Bunların məsələsi şeytan bunlara görür. Necə o insana görür ki, şeytan? Necə bir insanın üzərinə bir vəhşi bir heyvan gəlir dişlərini qızaraq ona doğru gəlir. Onu parçalamağa. Bu adamın arxasında bir möhkəm bir qala var. Həm də ki o canını oradan qurtara bilər. Və dilidir ki, bir o qalaya geçsəydim, onun möhkəm divarlarını istifadə özümü qorusaydım, deyən ancaq yerindən də bərmir. O dediği söz onu qurtarmır. Hani ki ona doğru getməlidir. O, orada özünü qorumalıdır. Şeytan deyir ona güldüyü kimi o pozğunlar, o azmışlar, sapıqlar Allah'a məni qurtar, məni qurtar dediyi zaman şeytan bu insanlara gülür. Çünkü yine de hem işine dönür. Bunun için hepsine yani iyi değildir. Ve hemçinin <clears throat> Yahya bin Muaz demiştir ki çünkü çok ümit eleyenler var. Her cür ümit var. Böyle bunlar olar mı? Yahya bin Muaz buyurur ki bu e, yani e, ümidler en büyük aldanış ümidlerinden birisidir. Hangisiler? Birinci peşman olmadan günahlara devam ettiği e, sırada bağışlanmağı ümit etmek. Yani bu insan ile günaha devam edir, edir, edir, hiçbir emel yoktu. Ümit eder Allah bunu bağışlayacak. İkincisi, itaati olmadığı halde Allah'a yakınlık ummak. Allah beni çok istiyor söylemek. Hiçbir itaati yoktu, ibadeti yoktu. Ben Allah'a daha yakınam deyir. Günümüzde bu insanlar, böyle insanlar çoktu. bu hareketler, bu sözlerin hamısını insanlar yaşayırlar. Üçüncüsü atəş toxumu əkib də. Dünyada atəş toxumları əkib. Dünya insanların tarlasında birisi də qardaşlar. Və axirətdə cənnət toxumunu gözləmək. Hə, sən gedəcəyin yer cəhənnəmdir. Sən atəş toxumu əkmisən dünyada qardaş. Və həmçinin dördüncü, günahlarla birlikdə itaat edicilərin yurdunu tələb etmək. Günahlar edir, edir, ancaq cənnəti istəyir itaət edicilərin yurdunu tələb edir. Beşinci, <clears throat> əməlsiz mükafat gözləmək və günahlarda həddi aşdığı halda Allahdan təmənni və diləkdə bulunmaq, yəni Allaha dua etmək. Günahlar, bataqlıq, nə bilim, kirkablıq gedir, Allaha dua edir. Necə o hədis göstərir bizə ki, başı, saçı, yəni bulaşıq, sifəti bulaşıq, əli bulaşıq, üstü baş, bulaşıq, yediyi də haram, içdiyi də haram insanın Allaha dua etməsi o kişini bənzədib, Allah bizə göstərib ki, bunun Allah duasını qəbul edərmi? Yəni haramda, günahda olduğu halda yəni e, Allaha dirəkdə dua etmək. Ümidlə əməl etmək əlbəttə ki, qorxu ilə əməl etməkdən daha yaxşıdır. Çünki ümid insanı sevgiyə aparır. Yəni Allahın sevgisini qazanmağa gətirir yəni əlbəttə ki, çıxarırlar. Əlbəttə qulların ən yaxında Allaha ən, ən çox sevənlərdir. Yəni bayaq mən söylədim ki, yəni ümid, qorxu, sevgi bu əsas yollardır yəni İslamiyyətdə. Bizə əsas savqasında bunlardır. Allah da necə buyurur ki, ey e, nəfslərinə qarşı həddi aşan qullarım, Allahın rəhmətindən ümidinizi kəsməyin. Çünki Allah bütün günahları bağışlayandır. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayıcıdır. Allah çox mərhəmətlidir. Zümər 53. Necə digər bir hədisdə Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu Allah Rəsulundan sallallahu əleyhi və səlləm edir ki, mən qulumun zənni yanındadır, zan, yanındayam. Məni andığı zaman mən də onu xatırlayıram. Kim Allahı istəyərsə, Allah da onu istəyər. Kim Allahdan qaçarsa, əlbəttə ki, Allah da ondan qaçar. Allah Teala bizi Allah'tan korkan kullarından etsin. Amin. Allah bizi e, ümidimizi, ümidimizi üzmeyen kullardan uzaklaştı. Yani ümidi, ümid, ümidvar kullarından etsin inşallah. Amin. Allah bizi e, ibadetten, itaatten ayırmasın. Amin. Allah bizim e, əxlaqlı arasına qatanlardan etsin. Amin. Allah kiminə çətin olsa Allah ona asanlığa çıxarsın. Amin. Kiminə xəstəsə Allah ona şəfa versin. Amin. Allah təala bizim millətimizə, dövlətimizə birlik bərabər hidayət versin. Amin. Öləndə əşhədü en la ilahə deyib ölənlərdən etsin.